Hier volg een lijst van allemaal wat poortwachten was. Uit die Kurach familie was door Meselemeo, Kurese sien uit die geslag van Asaf. Meselemeo se oudste sien was Zogaria, die tweede Jeriol, die derde Sibirja, die vierde Jatniel, die vijfde Elam, die zesde Luchanan en die zevende Elona. Obed Jedom se oudste sien was Mayo, die tweede Joosabat, die derde Joach, die vierde Sakar, die vijfde Netanel, die zesde Amiel, die zevende is Askar en die achtste Pelitai. God het vir Obed hierom werkelijk gezien. Sy seens my ja het seens gehad wat hoge posities in hulle familie bekleed het, want hulle was begaafde mensen. Die seens van Samara was Hootnie, Refal, Obed, Elzabat, en sy broers was Elie en Samokla, knap manne. Al hier die nakomelinge van Obed Edom, as ook hulle seens en die reis van die familie, was begaafde mans wat goed was in hulle werk. Obed Edomse groep was 62, Misselemjase 18 seens en broers was ook begaafde mense. Goesa, van die meerrade groep, het sy seen Simri as leier aangewijs al was hy nie die oudste nie. Van sy ander kinders was Gilkio, die tweede, Tabalio, die derde en Sagaria, die vierde. Goesa het 13 seens en broers gehad. Hierdie afdelingspoortwachte is na hulle leiers vernoem, net soos die ander levitiese diensgroepen het hulle ook by die huis van die Heere gewerk. Hulle dienspeerte by die verschillende poorte is deel die lot bepaal, ongeacht of die familie groot of klein was. Die lot vir die oospoort het op Meselumia geval, die lot vir die noordpoort het op sy sien Salgaria, een baie verstandige raadgever, geval. Die sydpoort is toegewijs aan Obed Edom, en die voorraadgebouw aan sy seens. Die weespoort is aan Sipping en Goosa toegewys, as oor die Salaketpoort op die boonste pad. Die wachtbeerte is zo so ingedeel dat daar ses leviete by die oospoort was, vier elke dag bij die noordpoort, vier elke dag bij die zuidpoort en elke keer twee bij die voorrade. Ses leviete is elke dag bij die weespoort geblaas, vier langs die pad en twee bij die plein. Dit was die poortwaggroepen, Hulle was uit die Kurag en die Merari familie. Ander leviete onder leiding van Achja was in beheer van die skatkamers van die tempel en die stoorkamers. Uit die nageslag van Lodan, een lid van die Gersoon familie, was Jegeel die leier. Jegeelse seens was Setam en sy broer Joel. Dit was hulle taak om die skatte in die huis van die Heere op te pas. Hier volg een lijst van die mensen wat van Amram, Jeshar, Hebron en Israel afgestam het. Die Amram groep, Sibol was een afstammeling van Moses' zoon Gersom. Sibol was die hoof oor die tempelskatte, sy collega's het hulle afkomst teruggevoer na Eliezer die Rechabla, Jesaja, Joram, Sikri en Salomet. Hierdie Salomet en sy collega's was die ambtenare wat tussen gehou het oor die stoorkamers waarin al die goed gebeuren is wat dier koning David, die familiehoofde, die oor en laar officieren en die leerhoofde vir die Heere gegee is. Hulle het een deel van hulle oorlogsspuit gegee om die huis van die Heere te helpen onderhou. Salom het hulle het beheer gehad oor alles wat Samuel, die siener, Sal sien van Kis, Abner sien van Ner en Joab sien van Syria, aan die Heere gewaai het en oor alle andere items wat gewaai is. Die Jesher groep, Kenania en zijn familie, het allerlei soorten werk buiten die tempel gedoen, soos om die orde te handhaaf en rechters te wees die Hebron groep, Gassabla en 1700 van zijn mensen, is wees van die Jordan rivier verantwoordelijk gemaakt voor alles wat Israëls sin was. Hulle is zorg voor al die dingen van die Heere en voor die koninklijke dienst. Dan was daar ook Jerio, die hoof van die Hebron groep. In die 40ste jaar van Davids regering is een opname van die Hebron groep gemaakt. Daar is toen Jaser wat in Gilead lee, uiterst bekwame mans gevind. Daar was 2700 bekwame maans tussen Jerejaanse mensen. Hulle was allemaal familiehoofde, koning David het hulle aangestel oor die stamme Riben en Gat en oor die halve manna sestam, vir alle sake rakende die diens van God en die koning.